novuga ko adasanzwe kuko aje ngaha nk'uri mu nzego za diaspora ndundi kandi murazi ko himirijwe n'indwi yahariwe umurundi ari hanze murakoze cyane ako Oriane nuko rero Anselme afatikanije na Neri kwihangana niwaza kudufasha mu buhinga bw'ivyuma reka mukanya duce tuja mwidonido rya kino kiganiro ariko nibutsa cyane cyane mwebwe barundi muri hanze y'igihugu mwegera amatelefone yanyu mukanya kanya tuza guca tubaha namwe akanya ari ibibazo mu mubaza cyangwa ari intererano kumbure namwe mutera ku aza kuba yadushikirije hano sangwe ikaze rero ariko ikibazo kumbure twotangurira ko ni kenshi tutabona cyane abakenyezi eh, ku rubuga cyane cyane mu bikorwa bya diaspora ndundi eh, mutubwira gatonya intambuko yanyu kugira mushikira ubwo rwego kuko hari ibindi bibazo tuza kubabaza biraba cyane cyane ubwo rwego hmm. urakoze cyane medaha ubwo rwego nk'uko bivuze eh, navuga ko rutari active cyane mu myaka yahera haraciye mu tubazo duke duke muri iyo komisiyo Ah, jewe nk'uje ari mushasha haciye amezi abiri banshinga ayo mabanga ah, nari nsanzwe ndi ah, umuntu akurikiranira hafi ibikorwa bya diaspora haba muri mhm. amerika haba ari hirya no hino ku isi ah, naratunganyije amakonferanse atandukanye nifatanyije n'amashyirahamwe amwe muri etazini ah, aho twahuza abarundi mu makonferanse ku rwego rwa etazini mu myaka yahera ah, barabonye kandi no mu myaka ya vuba muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe na mirongo ibiri na kabiri aho nari ndi mu mugwi w'abakenyezi batunganyije konferanse ihuriro mpuzamakungu yahuje abakenyezi b'abarundikazi ku rwego rw'isi rero hariho ibikorwa byinshi bitandukanye ah, abajejwe diaspora ndundi n'abandi barundi mu muri diaspora babonye mhm. ibikorwa nagendaje mu by'abakenyezi baravuga bati kumbure Oriane itanga ishaka arashobora guterera muri diaspora ndundi muri komisiyo y'abakenyezi agafasha kwegeranya kuja hamwe nabo kugira ngo barabe ico bogerageza kurangura ku rwego rw'isi rero muri Amerika hagati tutarafata diaspora muri rusange muri Amerika hagiye haraba impururu none ko namaraso mashasha mwarabikurikirana n'igiki muje eh, novuga kongereza nk'akabijya ko tuma kumbure eh, tutarashika no ku rwego rw'abakenyezi umusanzu umurongo ariko muri rusange gatonya haboneke ukumvikana abantu ntibashihanire ibintu ariko nyabona biyumve gukorera aho barundi baba baserukira hiyo mm. Eh, nibyo koko harabaye utuntu dutandukanye tw'utugorane muri diaspora ndundi muri amerika haba ari ukubera bamwe ah, bashira inyungu zabo imbere mhm. canke bamwe na bamwe baba batashoboye amabanga n'uvuga bashinzwe ugasanga nta gikorwa kiranguwe bari muri ayo mabanga mugabo nta gikorwa kiboneka baranguye canke ugasanga harimo kwidogana ah, kwa bamwe na bariye yuko kumbure kumbure sinzi byatumye hariho utugorane tumwe tumwe muri kominote y'abarundi muri amerika Eh, kuko nsubira inyuma gato twebwe eh, nko muri myaka ya bibiri na muri bibiri n'umunani mhm. eh, na bibiri na gatandatu ndibuka ko muri iyo myaka twarashinze ishyirahamwe ryitwa ubaka nk'uko nabivuze nibaza ko hariho bamwe bamwe bagiye baraza barondera inyungu zabo mm-hmm. ugasanga ntibigenze neza mhm. aho nyine twaraganiye cyane n'abarundi bari hari ugasanga ikibahuza akenshi wasanga ari nk'ingorane ati yo bahuza umuntu guhambisha umuntu birazimbye niho babona baserukira amakominote cyangwa ayo mashyirahamwe mato mato atari ku rwego rwa diaspora abashikiri none ga Oriane uno munsi eh, ni igiki abo barundi abo barundikazi bo kwitega ko atari bya bindi kumbure byahora bivugwa mu majambo gusa ataho biriko birashikana umurundi cyangwa umurundi kazi ari mu mahanga mm. je nivugiye ku bwanje nibaza yuko uh, nubwo utari muri propaganda wamaze eh, gutoba ego je nivugiye ku bwanje nivyo nizera kuzozana muri komisiyo muri kugwego mm, mm. nuko icambere abakenyezi twogira ubumwe mm -hmm. nukuri tukagira ubumwe tukavuga duti kijya kintu ni Oriana gitwara ariko ni twebwe twese turi turi baho yane turashaka kuciyitira twese mhm. tukavuga tuti ni icy'abakenyezi si icy'abanyepolitike si icy'abantu na bariya mugabo ni icy'abakenyezi ni icya twese tukagira ubwo bumwe bwo kuvuga ati reka tuje hamwe dukora ibikorwa ariko na politiki idasigaye inyuma byinshi e eh, politiki mu bisanzwe ntiyari kuza ngo ngo idutume tudakora neza mhm. politiki zashobora kujyamo mu bijyanye no kumenya umurongo tugenderamo nk'abakenyezi bashaka kurangura ikintu runaka mugabo ntitwoja muri za politike zidutuma dutandukana mhm. burya ikiduhuza ni uko mbere na mbere turabakenyezi nitwamara gusiga ibindi nyuma tukavuga duti ku nyungu z'abakenyezi mhm. ibindi n'ibirindire mhm. e, imigambi yacu nirindire amasosiyasiyo yacu narindire ibintu byose ntibirindire ariko nk'abakenyezi tugize ubwo bumwe nibaza ko byodufasha gushika kure cyane e, rero je nizera yuko noza n'ubumwe mu bakenyezi hama tumaze kubona icyo kintu twagishyitseko ko nukuri nirabahamagarira kuvuga ati reka tujye gukora iki kintu runaka bazoza nk'abakenyezi mhm. bazoza nk'abantu dusange icyo kintu kimwe Eh, ntituzoza tuvuga ngo ngo je ngo nje ngo ndi muri association runaka ngo nje ngo nje ndi mu magambwe runaka ngo canke ngo nje navuye mu nkambi ngo ni association abantu bavuye mu nkambi ngo canke ni association yabize n'abatize tuzoza tuvuga tuti twese turabakenyeze mhm. duhereye kuri icyo nibaza ko medaha twoshika kuri byinshi mm. eh, untunge ndacagaruka kuko ndazi ko runo rwego rukunda guhura n'ibihuhusi byinshi byagiye biboneka yuko hari n'abandi mbere eh, turetse mu bagabo mu bakenyezi eh, baza guserukira abandi cyangwa baza imbere y'abandi kumbure ku nyungu runaka kugira abanyepolitike banaka babone ko uwari karakora kumbure ejo na hirya ejo ubuzima umere gutyo uno munsi gahuyane mm-hmm. nibyo uracari muto hama gutwara urwego rw'abakenyezi ba diaspora si coroshe mm. ni giki ugiye kwifokasingako mm-hmm. kugira iryo novuga eh, itandukanye voila mm. cyangwa shame ntiboneke cyane mm. ku rwego rw'abakenyezi ariko nyabuno babone eh, mm-hmm. nk'abakenyezi b'intwari ego medan nkuko bivuze gender ndacari muto kumburengera ngo n'amaraso aracashushe mm-hmm. gato -hmm. ariko ico novuga nuko ibikogwa birakenewe -hmm. ntitwoza tuje kuvuga amajambo amajambo amajambo amajambo dukoriki dukoriki dukoriki mm-hmm. ariko ntikibe ico kintu jewe nukuri atari ukwishira imbere ibi amashyirahamwe nagiyemwo Eh, kubanzi nditanga ijana ku ijana ndakura amaferme nkashira hasi nkaja mu gikoni nkateka mhm. ndafata indege nkaguruka nkaja ahantu runaka ari je nayirihiye ngiye kuvugana n'abantu mhm. nibaza yuko bujyanye yufise umutima wo kwitanga mhm. ukanavuga ivyo bikorwa ayo majambo kayakurikiza n'ibikorwa nukuri nta muntu yereka kutagushigikira canke nta muntu yogaya rero nibaza yuko muri kahise harabaye ukuvuga amajambo ariko nta bikorwa mhm. eh, ni ukuri je nk'umuntu ari muri diaspora ndundi eh, muri iri shyirahamwe rishasha nta kintu novuga ko ndiko ndarabirako mhm. eh, haba ari ukubera habaye ibibazo muri iyo komisiyo narimwo cyangwa haba ari ukubera atagikorwa mbona cyakozwe norabirako ntanguye nk'umuntu mushasha ntanguye nka komisiyo nshasha ntanguye nk'igikorwa gishasha ntanguye mhm. a zero mhm. eh, ni ukuvuga yuko ariko waragenda ubaza ukamenya ibihanze ico ico gikorwa kumbure kugira bari bigufasha kubakira ibe nk'umushinge kugira ngo bakubwice ico gisata gikomeye gifise n'ijambo ego cyane rwose medari nicyo gituma nanjye mvuze nti ah, eh, ibyo byoba byarakoretse muri kahise mm, mbona sino biguma ko cyane kuko ntabyo mfise mm, novuga ko ndiko ndarabira ko nk'umuntu mushasha je kuyobora iyi komisiyo rero mvuga nti reka nje hamwe n'abakenyezi bo mu ntara zitandukanye mu bihugu bitandukanye ndababaze ibibazo byabo ndababaze imigambi yabo tujye hamwe dutangure ikintu Eh, coshika kure rero nibaza yuko ah, bankundiye bakenyezi bagenzanje kumbure n'abigeme mu bihugu bitandukanye boterera ivyumviro kavuga ati twebwe tubona yuko muri diaspora ndundi niki twabuze niki twifuza gushikako mhm. eh, kuko ibibazo ni byinshi eh, si n'ibibazo gusa ariko n'ibintu byo kwiteza imbere ni byinshi byoshikwa ko mhm. bomfasha harimo visi perezida wanje n'abandi batatu bakenyezi batatu b'abamambure ba komisiyo ni ukuvuga mhm. turi batanu mhm. muri amezi abiri vuba na vuba naciye nshinga uh, abayobora imigabane y'isi vuba na vuba ubu tukaba dufise uyobora urwego rw'abarundikazi muri europe turafise urwego rwa buraya urwego rwa buraya turafise uyobora abarundikazi muri Afrika muri muri mu bihugu vya Asia na Australia arahari eh hama ku rwego rwa Amerika nigo tukiriko turarondera uwuzoserukira urwego ariko kubera ari yondi nsanzwe nkurikiranira hafi ibikorwa by'abakenyezi bo muri Amerika ariko no kuvuga ko naciye mbanza gushinga izo komisiyo kugira ngo bo bace bitaho ibibazo by'ako karere hama ntibagiye turafise n'userukira ibihugu by'abarabu mhm. n’aha atari umugabane w'ibyo ibihugu by'abarabu birafise ibibazo byisangije eh, birimo abarundikazi benshi kandi ibibazo byabo birisangije ukuntu rero tumaze gushinga izo komisiyo icya kabiri twavuze duti reka tuje ku kivi indwi ya mbere nacinja ku kivi ndahuza abo bakenyezi bose turicara hamwe turagira inama turavuga duti ni iki gikorwa cya mbere twokora iki gikorwa kirakomeye isi ni nininya cyane ntituzotambatamba ngo tujye hose ngo tuvuge ko tuzanye agakiza muri bose ngo mm. ngo tujye gufasha ibibazo byose ariko ni giki twokora duca dusanga tubohoze abakenyezi bari mu bitaro badashobora gusohoka ngo basubire mu miryango yabo no kukivi kubera kubura uburyo bwo mhm. kuva mu biryo bitanu rero nibyo novuga ko nashoboye ariko turaho gato Oriane mhm. ico urumva ko ari igikorwa kitoroshe mumaze amezi mu kwa kane ntarashikana atatu akwiye neza ariko mugaca mutangura kuri ico gikorwa ubwo umuntu ashobora kwibaza none uh, ahandi vyankirahe bwoba ari uburyo kumbure nk'abari muri Australia je muri Etats-Unis baba bavyutse je ngiye kuryama mhm. abari buraya baba ari ku murango abari muri Afrika nk'umukenyezi wo muri Mozambique we n'amasaha atandukanye cyane gose kugira ngo uhuze abakenyezi batanu bo mu bigabane yose indwi ya mbere kwija mu babanga bakakwemerera mukicara mukaganira n'indwi ya kabiri bakagaruka n'indwi ya gatatu mukagaruka nuko baba babonye yuko koko urabashituye kandi urabahaye icyizere yuko hari byinshi bizokorwa rero mhm. eh, muri ayo amezi abiri ni make mugabo si make cyane iyo mugize inama imwe ikamara amasaha abiri hariho byinshi cyane mushobora kurangura nicyo gituma navuze mu ntango yuko hariho ukuntu wasanga kera Ah, haravugwa amajambo menshi yo gukora gukora gukora mugabo ugasanga ibikorwa ntabyo nta biri hari mhm. ukibaza impamvu ukibaza kumbure inzitizi ziri hehe mugabo agendemera yuko ah, ushize mu ishaka ugashyiramo no kwitanga twese turafise akazi turakora dufise abana dufise abagabo dufise ibintu bidukwega mugabo iyo wishize nk'ikintu ukagihagurukira urashobora kugerageza gushika ahantu mhm. eh, Oriano untunge kumbure ndiko ngaruka cyane kuvyerekeye uburyo mhm. urumva mwavuze ibikorwa bibiri icyo abakenyezi bo hanze y'igihugu mu buraya n'ahandi na hano mu burundi mm-hmm. ariko mu mazi amezi abiri mm-hmm. hano mukavuga yuko mufise igikorwa muri ko murakora ngaha mm-hmm. kumbura umuntu ashobora kwibaza n'ubwo buryo bwavuye abo bandi ko byabananira bimeze gute kuko wumva bisaba uburyo canke eh, kumbure muri diaspora hari amafaranga aca habwa igisata runaka atigenda mukora ibikorwa n'uwo muco dushaka ntayo muri diaspora ndundi ntayo n'ukuri sinovuga ngo bace bamyandikira isheka atijya ku kivi oya ntayo arahari hari bavuze bati oh, ohane turagushinze icyo iyo komisiyo gerageza urabe eh, yuko mwogerageza kugeraho mwishikanye hama natwe ntibyadukundira amahera akaboneka tuzogushigikira ariko gerageza urabe aho wishikanye rero navuze nti ibyo nta kibazo mhm. eh, si ubwa mbere dutanguye igikorwa tukisopa cyangwa tugatangura guterereza cyangwa mhm. tugatangura kurondera amafaranga iyo ari kuko burya eh, icambere cy'ikibazo ntikigera kiba uburyo ntikigira kiba uburyo ni ingene mwitunganya mukaburondera ubwo buryo mm-hmm. kuko nasanze bujya muri diaspora ari abantu bipfuza gufasha cyane rwose ariko bakabura uburyo babicishamo cyane bakabura abantu babafasha gutunganya imigambi yo gufasha rero navuze nti ni ukuri n'aho atari amafaranga dufise mu kigega cy'abakenyezi mm-hmm. ndizera yuko ubuhoza abantu babiri bujumbura mm. cyangwa ihangane iyo sakoshi ya senkandolari bari kugura tubohoza abakenyezi niyo politike rero naciye ntangura nsigurira abagenzanje mvuga nti birashoboka naho ari amezi make gushika mu kwezi kw'indwi aho twifuza kubabohoza abo bakenyezi ukwezi kwa mbere tugire uko dushoboye kose ni ukuri naragize reka ndaguha akarorero naragize instagram live mhm. ikiganiro kuri instagram mu isaha imwe n'inusu nari maze kwegeranya amadolari ashaka gushika igihumbi mhm. mu isaha imwe n'inusu uce wibaza rero nko mu ndwi zibiri canke zitatu canke zine abantu barashobora kwitanga uburyo bukaboneka iyo ubasiguriye neza umugambi iyo uberetse yuko n'ukuri iki kintu gifise gitumbereye ahantu heza kandi bashobora gufasha rero ni ninashobora kuba nshobora kugira Instagram live imwe nkaterereza nkaronka kumbure hafi igihumbi c'amadolari mu isaha imwe n'inusu mu kwezi kumwe amahera ibihumbi icumi arashobora kuboneka mhm. ibihumbi bivana n'ingene upanze ibintu ingene mhm. witunganyije urumva ni kwa kwiyungunganya mwafashe umwe umwe akora icyo ashoboye hama aho ngira ngo ni ku rwego no mu Burundi abakeneye gufasha cyangwa biyumvire ko bafashe icyo kintu ubu mwaciye mubashikira gute cyangwa bubikora gute cyane gose twaci tuvuga duti no mu Burundi nabo nyene bifuza gufasha bofasha hariho lumikashe twavuze duti abo mu burundi nabo nyine badze mu gikorwa turimo lumikashe twarashyize ahabona nimwatwemerera turatanga nimero turavuga duti abari mu burundi baba ba diaspora bari mu burundi baba abarundi bari mu burundi iki gikorwa barashaka kugitahura nabo nyine bagatanga mu marundi mm. iyo lumikashe irahari abifuza guterera barungike nawe yoba ari ibihumbi mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu kuko meda ni ukuri nasanze ndiko ndaraba urutonde rw'abafitiye amafaranga mu bitaro hariho umukenyezi abuze mirongo itatu ibihumbi mirongo itatu vy'amarundi kugira ngo atahe mm. none nanzi ngo hariho ubukene mu gihugu ibihumbi mirongo itatu vyobura umuntu abiriha ngo amurekureze amubohoze uwo mukenyezi ngo mm. tahe hariho kutamenya hariho no no kuba kumbure abantu mm, batazi yuko bigera kuri iyo degere bagira kuri urwo mhm. rugero reka kumbure turaza kubaha ako kanya mu mpera za kino kiganiro mutanga ako kanimero abifuza gufasha ariko tukiri muri runo ruhara rw'umukenyezi wo muri diaspora mu guteza imbere igihugu uh, uno munsi mwabonye nyuma y'amezi abiri murakoze ahantu murabonye yuko bishoboka ataka idashoboka none uh, ko muri mu nzego muvugana kandi n'abagabo bari muri diaspora ni gute mugiye kubafasha guhimiriza kuko imyaka ni myinshi havugwa diaspora mugaye iri ku mpapuro havuga hazeho ko ibigwati n'ibindi n'ibindi ariko ntibishike ko mugo mwe mwabonye yuko hariho n'isoko umuntu ashobora kugira bivanye n'umugambi ariko arakora amahera akaboneka Ego. Ori ene genda ubwiye abarundi bariko baragutega haba hano mu Burundi no makungu ico mugiye gufashanya nabo ufasha abo bagabo cyangwa barongoye diaspora ku rwego rw'igihugu kugira haboneka imigambi koko izifasha mm. abanyagihugu abarundi cyane cyane yego nibaza ko aha mu umukenyezi ari hose hama hamererwa neza hariho n'ahamererwa nabi ari umukenyezi ari ku kibi nibaza yuko ibintu bijya mu buryo ni ikibazo cyiza cyane beda kuko nibaza yuko nk'ishingwa muri ayo mabanga abarongoye diaspora ndundi ahanini n'abagabo mhm. ariko banyakiriye neza cyane baranyakira bavuga bati ni ukuri turashaka kurangura ibintu bikomeye noneho twifuza yuko iyi komisiyo y'abakenyezi yodufasha mu bintu bitandukanye dushobora kuba tutashitse ko mu myaka ya mbere rero twe turiteguye rero gukorana nabo ah, perezida visi perezida abajeje kominikasiyo turavugana buri munsi jenje mbona umengo n'ukuri hari icyuka gishasha hari icyuka cyifuza guhindura ibintu mu buryo bwo kurangura amaproje imigambi ikarangurwa neza rero tuzokora uko dushoboye abakenyezi batanu turi kumwe nabo ni abakenyezi twataziriye nataziriye famu dinamike kuko mhm. ni ntadebuka baje bafite amaraso ashushe yo gufasha diaspora ndundi gufasha abakenyezi bagenzi babo rero turizera kuzokorana neza tukabaha impanuro bakazumva bakazikorera ko hama byose bikagenda neza diaspora ndundi ikaronka ah, kagateka ikwiye mhm. kumbure ni kumva ah, nk'amatelefone avuga ati hakazogira igisigara tuzokora ibinini n'ibi canke uzubike neza ku bijyanye n'uburyo eh. ego nibaza yuko twebwe igikorwa kigenze neza cyane ntibyobura yuko duterera mu yindi migambi ya diaspora mm. ndundi mm-hmm. haba ari yukuja ah, gufasha abagabo imigambi yabo iyo eh, eh. ariyo yose n'ukuri turasabikanya uko uburyo buzoboneka ntituzokwigungira mm-hmm. ngo tuvuge dutyaye n'amafaranga y'abakenyezi gusa murakoze cyane ni karadiridimba na kana kaji wabo turiko tuganira turabira hamwe uruhara rw'umukenyezi wo muri diaspora mu guteza imbere igihugu mwumvise umutumire ko ari Oriane itanga ishaka umwe mu barundi kazi baba mu mahanga asanzwe ari mu rwego rwa diaspora niwe warongoye urwego rw'abakenyezi rero mufise ibibazo canke intererano ngira mwumvise twe twambajije ibibazo bitari bike kumbe nubwo hakiri ibindi bibazo hano ariko namwe murahawe ikaze ari intererano ari kibazo uh, kugira twese hamwe tujane uh, mu iterambere turi kumwe na runo rwego rw'abakenyezi bo muri diaspora telefone yo ziruguruye 22 24 66 ubusa kabiri 22 24 gatanu na gatanu canke irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu iyo urashobora kudutora no kuri WhatsApp canke itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ku murongo baca ko hama namwe ari intererano canke ikibazo karadiridimba ni kaji iwabo mwumvise yuko turi ko tugaruka ku ruhara rw'umukenyezi wo muri diaspora mu guteza imbere kino gihugu reka nakiri uri ku murongo alo alo ndabaramukije amahoro kuri radiyo isanganiro ni amahoro usanga ikaze ninda twakwiherereye he yego ndashimye ndashimye intumbero mwaha ikiganiro ndashimye n'ibyo umwubutumira dushikirije murakoze jewe nk'umwe mu bari diaspora ndamaze mbere no gukurikirana inama imwe mu zo madamu Oriane yakoresheje mhm. basha ndabateye intege ngira abakenyezi mwubawe cyane mm. mhm. aho twebwe abantu b'abagabo usanga byatugoye bikatugora ibikorwa bivanye n'ibintu bitandukanye bikatugora gushyira hamwe bivanye n'ibyo tudahuriza ko mhm. ariko abakenyezi bo mbona cyaratorewe umuti mm. kuri ibyo rero nk'abaneye intege cyane madamu oriyane n'abandi bakenyezi bose bari muri diaspora mhm. ko botera imbere nk'umuzinga ahubwo mbere jewe nari nsigisabo mhm nagomba nsabe madame Oriane uwo murava afise mhm. yuko yokoresha kugira ngo avyure n'ahandi muri diaspora cyane cyane hano muri Canada mhm. sikore ya Amerika mhm mu by'ukuri ku rwego rw'abantu b'abagabo ntibigenda neza mhm. jewe rero nkaca niyumvira yuko biciye muri madame Oriane mhm. bigaca mu nguvu akoresha ubushaka akoresha ashoboye kuba yomobiliza abandi badame nkawe hano muri canada bigakunda mhm. nibaza ko cozoba ikibiriti kizoha inguvu abagabo nabo kugira ngo twikubite agasha bashaka icyo gisaba nagomba ndamusabe atwibuke abo ngaha muri canada nabo abeyo akorera mm. afashe kubyura urwego rw'abadamu mu gutangura mm-hmm. hanyuma natwe abagabo tuzobonereho akaryo ko gusubira kuba twakwicara hamwe tukaganira hanyuma tukajya mu bikorwa tukava mu majambo mm. hama wumvise yego kuri uno munsi rero mu by'ukuri yari intererano intererano na rimwe mm, ariko david Ego wumvise muri bya bikorwa bibiri bavuze bashitse imbere yuko hariho igikorwa cyo gufasha abakenyezi ba hano mu gihugu ngo bazore kuza abashika irindwi muri yandwi yahariwe abarundi baba hanze mweho mm. mwaravuganye muri bya ndiri time box mu by'ukuri ntacyo nabikoze ko mm. bivanye n'izindi mpamvu ariko igikorwa nari nakimenye nk'uko nabivuze mm. narashoboye no kuba no mu nama madamu Oriane yakoresheje mm-hmm. ego n'icyo gikorwa rero nari nakimenye mm. mugabo bica bihurirana n'izindi mpamvu zitambuye ko mm-hmm. ni ukuri tuba dukeneye kumushyigikira cyane rwose twivuye inyuma kandi rero nk'uko yabivuze warumvise yuko igikorwa cyitabiriwe kandi cyashyigikiwe kandi cyagenze neza nkaba nizeye rero yuko icyo cyabaye icya mbere kitazobicanyuma mu bizokurikirana kuri nako tutazogera kugira ngo tube twofasha mu bikorwa bizobandanya Mhm. Eh, ndashimye ndashimye kuba mwamuzanye muri studio za radiyo isanganiro murakoze ah, umukuru wacu aduserukira nkaba nongeye kumukeza ku mabanga aherutse guhabwa yo mhm. kurongora abakenyezi n'abana ntiyihenzera harimo n'igisata mhm. cy'abana eh, abakenyezi n'abana ku rwego rw'isi amezi abiri samawasi iminsi myinshi cyane mhm. ariko ibyo amaze kurangura turabibona kandi turabishima mhm. hanyuma yavuze yuko oriyani uvuze yuko umaze gutegura umaze kugena abaserukira abakenyezi mu bihugu mu migabane itandukanye kuko mhm. watubariye ariko burya ngo utera uburezi arabwibanza kuko mhm. bavuga mu kirundi mhm. hanyuma waribagiwe muri aho aherereye muri amerika yabategeza kubanza gutangurira uriyane kuba urayizi eh, kuko mu gisata ah, muri ah, muri iki gihugu turimo cya amerika ah, ibisata igisata cy'abakenyezi ntigitunganijwe neza nta ndiko ndabiraba nta gihari kuko ah, kumbure ah, ico kintu Oriana arashobora guca agi acabaha inyishu ah, acabaha mhm eh, mm. eh kuko um, ntabwo bitunganije neza mu karere aherereyemo mm. Mm. kandi byoba byiza yuko kuko twebwe duhiriye duhishije kuko ubuserukiye urwego ndiko ndavuga ku ruhande rw'iwanjye guserukira abakenyezi ari asanzwe abaha Eh, eh, icyo kintu rero nicyo nashaka um, ndamusabe mm. atunganye urwego rw'abakenyezi muri iki gihugu kuko haragiye haca ibintu byinshi cyane bimwe numvise bavuga w'ijunja n'ijambo mhm. ashobora gukora ibintu bigashimwa kandi kumbe n'abakenyi n'abagabo ah, nawe akabafasha nk'uko mubyumvise david muri canada ahejeje kumusaba yuko nawe yotera yoshyira ingufu no nakorera abakenyezi gusa ahubwo agire n'icyo akora akorera abagabo kuko abagabo burya ibintu byinshi byagiye bibapfiramo bipfa kandi birogowe n'abagabo ngo bavuga ngo abagabo ngo barashoboye cyane gusumba abagabo umugabo kuri no kuno mwanya tugeze ko ibintu byarahindukiye mm-hmm. yarahindukiye umugabo n'umugore twese turangana mm. turangana kandi dufite ubushobozi bumwe turashobora no gukora ibyo abagabo batokora ibyo biratswe ibyo eh, biratswe nta politiki irimo nk'uko oriyane yaje afise ingoga afise ingufu nyinshi n'umurava mwinshi arashobora mm-hmm. ntibishobora gutuma ata ategera n'abagabo nawe akabamotiva kuko ari igihe usanga abagabo nabo bihaye ibya puwa bavuga ko twebwe turashoboye turashobora gukora ikintu kandi tukagishika ko ariko ugasanga hariho n'inguvu z'umukenyezi bashobora kuba bakeneye mm. kuko n'ubundi bavuga nuko no mu muryango no mu muryango muri rusange urugo rugira babiri umukenyezi n'umushinga nawe bafatikanije bashobora gushika ku kintu gikomeye cyane mm. hanyuma rero eh, kace nterahereza namutera intege na jewe mm. eh, namutera intege courage hanyuma ibindi tuzoguma tuyishyigikiye hanyuma eh, turaba yuko hari ikintu natwe dushobora gufasha gikomeye cyane mm. na cyane cyane mu gihugu cyatwibarutse mm-hmm. hama muri muri ujya mugambi yashikirije ariko akorera ngaha namwe ngira mwaritabiriye akaba muri wa mugambi mwumvise ariko anarangura muri kino gihe wo kufunguza abakenyezi bafunzwe namwe ngira mwaratereye umuganda wanyu mm. twebwe twarabikoze twarabikoze cyane mu mwaka uheze nari ndi mu burundi mm. eh, twari muri semene de la diaspora iherutse twari turi mu ishyirahamwe gitwa bdusa mhm. iryo shyirahamwe eh, ryarazanye ingorane nyinshi cyane abantu baratanye mu mitwe ariko navuga mm. ariko mu bisanzwe iryo shyirahamwe twari tumaze ah, kurangura ibintu bitari bike jewe mhm. ah, nanjye jewe nari umuhanuzi umuhanuzi w'ishyirahamwe bdsa ah, imbere y'uko risambuka twabashoboye gukora igikorwa mm. kinini cyane twafunguje abantu muri ruwaka redi mm. abashika abantu ntibuke igitigiri turafasha turafasha kubugurura bari baramuhe mu bitaro barabuze ukuntu batanga ah, amahera yo gusohoka twarabikoze hanyuma turongera turafasha n'abana ba ntawunikora b'abanyeshure batari bafite uburyo mhm. bwo kuronka ibikoresho by'ishuri ego ego dufite uh, mhm. jacqueline reka reka kumbure uh, kubera akanya kariko karatujyana abanyetsi ko ari undi ari ku murongo Eh, tubashimire eh, hano mubandanye ko muri mukorana n'izo nzego nshasha zihari eh, mu ntumbero cyane cyane guteza imbere abarundi n'abarundikazi murazi yuko igihugu ari ikiwanyu murakoze cyane mu bihe byiza ahi colorado eh, imanza ziraba hariho nko mu minsi yahera twabonye ah, gurupe y'abanyakabiga bagiye hamwe baragira urubanza biraryoha turabibona turabishima rero nibaza yuko mu minsi iri imbere naho nyine tuko turiyumvira yuko umukenyezi wo hiyo ahuza abandi yotogwa kugira ngo ashobore kubafasha namwe abashinga ntahe n'abakenyezi kugira ngo mugire ikintu gikomeye kandi kiboneka nka community y'abarundi mhm. ndagushimiye cyane ninde mukenyezi afise experience ninde mukenyezi n'ukuri yoba shitura nkuko yabivuze mm. hama bikagenda neza kandi ubutsuko yagaze ku bakenyetsi uko yavuze ngo abagabo bobo nkuko yabikoresheje ngo nta kigenda muri mm, Canada oro mwategeza kuba communauté iri hamwe ya mhm. ego nukuri abakenyezi nibaza bakagerageza gufasha bizogenda neza hamangiriye ko ntarendiriye no kuri Jacqueline eh, kuri cyo nyene eh, ya nkeje ndagushimiye cyane Jacqueline nga muri Colorado mperukayo mu rubanza nta ni kwezi guheze narindi muri Colorado ndabonana n'abakenyezi ba baho eh, ndamenyana n'abandi bashasha birangihera cyane iyo menyanye mhm. n'abarundikazi bashasha ni ukuri eh, n'abantu bari dinamike niko nubivuga intadebukirwa mhm. kandi bari mu masosiyasiyo barafise amagurupe yabo bahuriramo harimo abaforoma harimo abantu barangura ibintu byinshi ku rwego eh, rw'ibikorwa basanzwe bakora mu buzima bwa misi yose kandi bashobora no kubifasha mu gihugu cyabo rero jacqueline eh, yavuze ikintu cyerekeye gufasha mu gihugu cy'amerika mm. niyo ndi ntazi ibibazo byaho gushikira isi yose byoroshe mhm. rero turiko turabikorera ko turiko turagerageza kuraba ah, abo twakoranye muri ma conference nakoze narindi kumwe n'abakenyezi benshi b'ubwenge bwinshi kandi bakerebutse ndabe n'ukuri ninde mukenyezi azoshobora kumfasha ku mugabane wa amerika kandi ashobora kwizerwa n'abandi benshi mm, mm, bari muri mm. amasosiyete atandukanye gatonya mu gisata cya bidi usa mu bakenyezi mwarabakurikiranye cyane mbebo bo ntacyo bafasha nari nakigarutse ko hariho amashyirahamwe mhm. cyangwa amakominote menshi muri leta z'ubumwe za amerika mhm. haragiye haboneka ikibazo ni uko tutagarutse kumbure ku iburaya ariko nitwaro nk'uwaburaya ariko uno munsi ko twaronse mwebwe mhm. mutwara isi yose ariko muba muri amerika kumbure ni ikibazo gikomeye cyane muri amerika kuko jacqueline nyine yavuze ati izo nguvu muzihere aha muhira kumugina hariya muherereye imbere yuko jahandi rero rukuraba intege nke zuba mm. zapfuye kuko mwaravugana nabo kugira bari tuzokorera ko cyane je mm. nibaza ko kumbure hariho n'ikibazo c'abagabo batumvikanye kuko ndabiravye neza eh, nibaza ko ahenshi aba president baba barabagabo mhm. ariko sinico gusa nibaza yuko ah, ubu unyizo njyane zisa n'iziriko zirahava n'ukuri Eh, nisa niko ziri ziratorega umuti hari ibyagiye mu mamanza birahera ubu unye icuka kiriko kirahinduka gusa igisigaye ni ukugira ubumwe Nukuri ni ukugira ubumwe kuko genda biravye nk'iki gikorwa turiko turakora cyo kubohoza abakenyezi ahari hose mu ishyirahamwe iryo ari ryo ryose arimo ntukagerageze kumuvogera cyangwa kumuvuga nabi ngo ni ukubera ari mu ishyirahamwe runaka wewe iyumvire igikorwa kijyanye n'umukenyezi aba aricyo wirukira gutereramo Eh, rero tuzogerageza kurondera uwo mukenyezi ashobora guserura ibyumviro bijyanye n'ukungu ubumwe kuko muri amerika nitwagira ubumwe mu mashyirahamwe arimwo mhm. harimo uburyo harimo incabwenge ibintu bizogenda neza niba nyihanganire gato hama baguha akanya gato amezi abiri eh, ni make ariko n'uwo mukenyezi tuzomurondera mugabo entreta nzoba ndiko ndagerageza gukora icyo gikorwa yokoze cyo kwegeranya abakenyezi no kubumvisha imigambi ziba ku bagabo n'abagore hanyuma urumva barabishyize muri gisitisi urumva barabishyize muri gisitisi urumva ntitushobora kubikurayo wowe twe nawe ntitushobora kubikurayo mugabo wewe uko ubyumva wewe mhm. eh, eh, umugabo n'umugore ntibangana ni ukuri je nibaza yuko umugabo n'umugore barunganirana eh, umwe arakeneye uwundi muri make mhm. tobore ego ndabitomora ni ivyo nyene iyo uvuze eh, barangana iyo uvuze barangana hari igihe uba uvuze ati esike bohembwa amwe ego bohembwa amwe nyine umwe mhm. akoze ibikorwa akwiye guhemba ah, ah, no mu rugo mu rugo mu rugo mugabo rero ni ukuraba intumbero twahaye kino kiganiro placide nukuraba intumbero twahaye kino kiganiro kuko ubajije ibibazo eh, kumbure byo kwishira undi muhinga mu bijanye n'ibitsina n'ibindi ariko hano oh, turi turiko tuganira ku ruhara rw'abakenyezi yakubwiye yuko umugabo n'umukenyezi bunganirana kuko hari abagabo hari abagore benshi barushimisha hari abagabo nkuko hari n'abagabo barushinja ego rero tutagarutse kuri ivyo oh, Eh, umviriza guhinyisha kuri icyo kibazo eh, ntitwatabanye navuze nti bishobora kuba byarabaguye muri kahise mashira mashyirahamwe atandukanye hmm. yarayobowe n'abakenyezi n'abagabo hmm. mwumvise muri canada muri Ottawa yuko uh, david yavuze ati nta kigenda ati kumbure abakenyezi boza none nibyo ariko aragusigurira placide oya mwasobanura mu kanwa k'ibiwe ku basitari asosiyasiyo kandi by'abarundi kandi abarundi bakaba bamwumviriza aha bari kubamwumviriza kandi yatanze intumbero y'uko bimeze ariko ibibazo biri muri diaspora ibibazo biherukiye muri diaspora nta n'umwe atabizi uno munsi turi ko turondera umuti ntituriko tugaruka ibyabaye urumva uh, telefone gaciye kamwankira nta kundi mugabo eh, ariko ngerageje kuvuga eh, ku bijyanye n'uko ah, yavuze ko abagabo ari bo kibazo oya mhm. eh, cyo kimwe n'uko n'abakenyezi birashobora kubagora iyo barongoye ishyirahamwe runaka nibaza yuko abagabo ubu icyo turi turashima ubu nk'uko david muri otawa yavuze ati nimba hari ishyirahamwe rirongowe n'abagabo bikabananira bikabagora reka tugerageze duhamagare abakenyezi kumbure bazana ibyumviro bishasha byodufasha yeje nanje nk'uko naje muri komisiyo eh, iyo irongowe n'abakenyezi mhm. mukaba muzi neza yuko harabaye ibibazo muri diaspora ndundi bitandukanye si ibyo kudeha si ibyo ku eh, ni mu migabane yose wanashima barambwira bati yane turaba bitagenze neza aho ubona woterera ni hehe tugerageze tugira inama muri ibi na biriya uri muri komisiyo iyobora abakenyezi je narabishimye cyane navuze nti nukuri niteka kumva abagabo bashobora kuvuga bati hariho utuntu naturiye twatugoye twibaza yuko kumbure abakenyezi boza bakaja ku kivi bakanadufasha ku kivi vyogenda neza so kuvuga yuko abagabo uh, atakigenda hose mm -hmm. eh, hari igihe usanga just kumvikana ariko kwabaye ikibazo eh, ugasanga bakeneye icyumviro kimwe canke bibiri bintu bikagenda neza ni nitwovuga ngo ngo nibo nibo ikibazo cyangwa nibo mhm. makosa eh, birasanzwe birasanzwe mhm. amashyirahamwe arashobora guhura mhm. n'ibibazo ayobora n'abagabo gato n'imbere y'uko ndabaza akabazo wanyeretse ko placide agarutse ariko mu masegonde mirongo itatu placide ngira wumvise inyishu atanze eh, intererano yaweho n'iyihe mwumvise imigambi bariko baratunganya muri urwo rwego rw'abakenyezi urumva umugabo wo mu burundi ayica arenganya umukenyezi wo mu burundi si cyo twagarutse ko n'ukuri udutunge uzobukoze reka ngaruke ni hano muri studio uh, Oriana mu mazamezi abiri muri urwo rwego rw'abakenyezi mbeho baharakozwe ibiharuro icuno kwita nka rusansuma kugira mumenye koko abo muri ko murajyana mu iterambere kumure nabo bari mu ata mareta atandukanye muri amerika abakenyezi b'abaforoma ni bangahe hmm. abakenyezi baba injinya ni bangahe tukagerageza kugira ubwo rusansuma paku jisikurugira kurugira ariko kugira ngo tuvuge duti nimba hari abangana gute abangana gutya bofasha iki aha mhm. n'aha niba hari abangana gutya muri Buraya bofasha iki aha n'aha rero nicyo gituma eh, nshimye cyane icyo kibazo kuko nitwatangura kugira urwo rusansuma mhm. ntibazo kwitinye kuvuga amabanga barimwo cyangwa ibikorwa barimwo cyangwa amasosiyasiyo barimo n'ibyo bari kubarangura kugira ngo dushobore kumenya ku isi ku isi muri rusange e, e, uburyo dufise n'ubuhe mu bijyanye n'ubwenge mhm. na resource rero ibyo bizodufasha cane gose kugira ngo ntidutambatambe turi ko turagerageza kurangura ibintu kandi hariho abasanzwe bari muri ayo madomene abasanzwe bari muri izo nzego muri ibyo bisata urumva dutegerezwa gusangiza ayo makuru kugira ngo nabo nyine bavuge bati natwe reka dukorere kuri icyo nyine tugire natwe rusansuma yaba ari abagabo baba enjeniyeri yaba ari abagabo b'abadogiteri twese nka diaspora ndundi ironke iyo ayo makuru y'ukwizerwa yuko muri diaspora ndundi mhm. abarundi baba mu mahanga ni n'ubu bwenge bafise ni ibintu bashobora kudufasha mm. kurangura ku rwego rw'isi no mu Burundi hari n'abantu ku bwabo bamaze gutanga ndaba ndabahamagariye n'ukuri iki gikorwa tugikore nk'abarundi baba mu mahanga benshi ndababona mu mayira ngahi bujumbura mwarashitse muri mu miryango muri ko muranezerwa ariko twibuke bene wacu bari mu bitaro badafise icyo rirenze badafise ingene bataha mu ngo zabo ari amafaranga make cyane twoshobora kubafashisha kugira ngo batahe rero lumikashe nk'uko babinyemereye medar ni mirongo itandatu na kabiri mirongo itandatu na kabiri na hôpital militaire icyo gikorwa tuzokirangura mubibona ku mugaragaro amazina y'abo bantu turayafise n'ibintu bizokorwa ku mugaragaro mukabona yuko koko ayo twaronse yabohoje abantu bangana gutya nitutaronka y'abantu mirongo indwi turifuza yuko tuzobandanya icyo gikorwa n'inyuma ya somene de la diaspora mhm. ariko ni ukuri ni mwitanga murakoze cyane reka ngire ko ndanabashimira oriyane itanga ishaka murundi rundi kazarongo igisata cy'abakenyezi mu rwego rwa diaspora ndundi ndabashimiye kukamo mwitavye niswe tubashimiye cyane Medard durashimiye kandi nisanganiro ko namwafashe kano kanya kuganira natwe kugira ngo dutorere umuti ibibazo by'abakenyezi murakoze cyane reka nshimire David ari Ottawa Madame Jacqueline Colorado muri leta z'umwe za Amerika na Placide yatwakuye ari mu gihugu ca Hollande yakoze nedi kwihangana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma kuri micro yari Medard niyo nkuru reka duhana isango ry'uwundi wa Mungu naho ubutaha